або ж покірно схилити голову. Так повчав його ще батько. Затям, сину, ми варяги, покликані богами, щоб запалити цей світ, де немає ладу, бо настане той час, коли на наших холодних берегах не вистачить усім місця. Тоді наймудрішим і найзаповзятішим доведеться йти до інших народів, щоб оселитися поміж них. Знай, хоч ти прийдеш до них із мечем, але житимеш з тим народом, де якого приб'є тебе воля богів і доля, так казав батько перед смертю. Не ну, все не зразу Ольга розібрав, бо вимовляв батько слово важко з неймовірним зусиллям. Сила витікала з його могутнього тіла. Боги забирали його душу. Але, Господи, навіщо так рано, так завчасно? Ще ж не поводив синів по світу з краю в край, як обіцяв, не встиг навчити своїх воєнних хитрощів, вмінню перемагати будь-якого ворога. Навчив тільки одного міцно тримати меча в руках. О! Нині він би у батька випитав багато чого. Та хіба міг знати тоді, під тією фортецею, яка тулилась на високій горі, що бачить батька востаннє. Боги не наділили людину властивістю передбачати шлях, яким вона простоє. Вони лишили її тільки той, що ним вона вже пройшла. Мудро вчинили боги, зрине бажання, можна вирушити по ньому, тільки очі заплющ. Ось ті постаті, що повзуть по стінах фортеці, бачиш, а бачиш оту, що найвище. Еге, це ж батько. Він був попереду тих, хто долав стрімкі майже прямовисні схили, тримаючи в зубах короткі мечі. Ольг знизу щовна стежу за штурмом. Поступово збудження теж охоплювало його. Він метушився, розмахував руками, щось вигукував. Батько першим досяг вежі, відбиваючи удари, що сипалися з усебіч, зумів зіп'ястись на ноги. Меч блискавкою миготів його залізних ручиськах. Не врятували оборонців ні стрімкі скелі, ні високі мори. Не перепинули вони шляху войовникам з холодного північного краю, а потім несподівано біля човна з'явився дядько Олаф, закривавлений, знесилений бойовиськом, кинув Ольгові важкого меча, втомлено зронив. Твій батько там. Його поранили і скинули на палаючий дах. Він ще дихає. Ольг одразу все збагнув. Схопивши меча, вистрибнув щомна, промчав уже розтрощеною брамою. Хтось казав місце, де конав батько. Спочатку не впізнав його. Бо хіба оцей, оцей немічний чоловік в подертому, опаленому одязі, суцільною раною замість обличчя і був його непереможним батьком. Та голос батьків дуже владний. Звелів сісти біля нього і взяти до рук його меча. От тоді й промовив слова, які Ольг запам'ятав, закарбував у пам'яті. Потім раптом простягнув руку, мов би хотів погладити по голові, але не вистачило сили. Схлипнув якось по-дитячому, і душа його покинула тіло. Ольг нажаханими очима дивився, як двоє воїнів поклали його на плащ, понесли до виходу з фортеці. Нести мертвого було важко незручно, тому вони часто зупинялись, відпочивали, прихилившись до стіни будівлі. Хлопець стежив незмигно, поки воїни своєю страшною ношею не зникли за рогом. Потім підвівся, виважив руці батькового меча. Я помщуся за твою смерть, батьку. Мушу вмочити ось цього меча в кров ворога.